chapter 15 ego emi he ampelos he alethine kai ha pater mu ha georgos esten pan clema en emoi me furon carpon aire auta kai pan ta carpon furon kathaire auta hina pleona carpon fere ede humes catharoi este dia ton logon hon lelaleca humin. Menete en emoi, caigo en humin, kathos ta clema u dunatai karpon furein af he autu, ean me mene ente ampelo, hutos ude humes ean me en emoi menete. Ego emi he ampelos humes ta clemata, homenon en emoi, cago en auto, hutas fere carpon polun, hoti chorus emu, u dunaste poien uden. Ean me tis mene en emoi, eblethe exo hos ta clema, kai exeranthe kai sunagusen auta kai est ta pur balusen kai kaiatai ean menete en emoi kai ta remata mu en humin mene ha ean thelete ai tesaste kai genesetai humin en tuto edoxaste ha pater mu hina karpon polun furete kai genesaste emoi mathetai kathos egapesen me ha pater kago ega pesa humas menate en te agape te eme. E antas en tolas mu te resete, menete en te agape mu, kathos ego tas en tolas tu patros mu tete reka, kai meno autu en te agape. Tauta lelaleka hu min, hina he kara he eme, en humen menei kai he humon pleurothe halte esten he entole he eme hina agapate alelus kathos ega pesa humas mezona tautes agapein udes eke hina tis ten psukein autou the huper ton filon autou humes filoi mu este, ean poiete hasa ego EN telamai humin. Ucete humas lego dulus, hati hadulas uc oiden te poie autu hakurias, humas de e filus, hati panta ha ecusa para tu patras mu ignorissa humin uc humes me ex the al ego ex elexa main humas kai etheka humas hina humes hupagete kai carpon furete kai ha carpos humon mene hina ha ti an ai ton patura into anomati mu do humin tauta in telomai humin hina agapate allelus e ha cosmos humas misse gnoscete hote eme proton humon memiseken e ectu cosmu aeter ha cosmos an ta idion ephile hote de ectu cosmu uk este al ego excelexamen humas ectu cosmu dia tuta mise humas ha cosmos. Mene manuete tu logu hu ego epon humin, uc esten dulos med zon tu curiu autu, e eme edioxan cae humas dioxusen, e ton logon mu eteresan cae ton humeteron teresusen alla tauta panta poie susen humin dia ta onoma mu hati uc oidesen ton pimsanta me. E me eulthon kai elalesa autois hamartian uc ekon nunde profasen uc ecusen perites hamartias auton. Ha eme mison kai ton patura mu misei eta erga me epoiesa en autois ha udes alos pepoieken hamartian uc echon. Nunde cae heuracasin, cae mimisecasin, cae eme, cae ton patura mu. Al hina plerothe ha logos, ha gegramenos in to namo auton, hoti emisesan me dorean hotan de el ha parakletos hon ego pimso humin para tu patros ta pneuma tes aletheas ha para tu patros ek por ekenos marturese peri emu kai humes de marturete hoti ap arkes met emu este